cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan gizo da ƙoƙi da boturami an yi wani gizo da matarsa ƙoƙe da kuma boturami boturami yakan je farauta ya kamo kifaye yana gasawa su gizo kuma a gidansu suna haɗa wuta sai wutar ta mutu gizo ya aiki ƙoƙi ta je gidan botorami ta ɗauko musu wuta da ta ɗauko sai botorami ya ba ta kifi ta ci ta kai wa gizo da gizo ya ji daɗin kifin sai ya ce bari shi ma ya je ya samo nasa kifin sai ya ɗauki kasko ya je ya yi sallama botorami ya amsa gizo ya ce na zo ne ɗaukar wuta da botorami ya ba shi wutar ya kuma ɗebo masa kifi ya fita ya kashe wutar ya koma aka sake bashi da ya fita sai ya kashe wutar ya sake komawa aka sake bashi yana ta yin haka sai botorami ya ce abin naka fa na ga da gangan kake yi yaya kake dawowa haka gizo ya ce a'a gaskiya na zo ne in tambaye ka inda ka samo wannan kefin botorami ya ce to shi kenan, ka zo gobe da safe, gizo ya tafi bai jure ba, ya sake komawa cikin dare, Bauturami ya ce, Ai, har yanzu dare ne, sai gizo ya koma ya je, ya hura wuta ya kira sallar asuba, ya zo, Bauturami ya ce, Ai, har yanzu dare ne, da ƙyar gizo ya bari gari ya waye, sai suka kama hanya suka tafi har suka kai wani kogi. sai botorami ya ce wa gizo ya shanya ruwan wannan kogin, gizo ya sha amma ya kasa shanya ruwan botorami ya ce duk da haka gizo ya sha iya shansa botorami ya sa bakinsa ya shanya ruwan gaba ɗaya sai ga kifaye suka ɗiba amma gizo ya ce su rage saura botorami ya ce a'a abin ai ba koyaushe ake samun kifin ba gara mu ɗiba gaba ɗaya suka ɗiba suka gasa wani suka ci suka kama hanyar gida suna cikin tafiya sai suka ga wasu giwaye boturami ya ce wa gizo kaga waɗancan giwayen sai gizo ya ce e eh. boturami ya ce ka je ka zage su ‘yan ƙarami daga cikinsu ya ce da ni kake sai ka ce a'a amma idan babban cikinsu ne ya amsa sai ka ce e da gizo ya je ya tsokani giwaye sai ya koma a guje ya fahaɗa hancin botorami ya ɓuya shi kuma babban toron giwan a fusace ya nufi wajen botorami da ya je sai botorami ya kama shi ya yanka ya raba musu naman sai botorami ya buga hancinsa gizo ya fito gizo ya fito da tsinken tsire botorami ya tambaye shi wannan fa sai gizo ya ce da na shiga hancin naka ne na tarar suna cin kasuwa shi ne suka bani botorami ya ce ka mayar da shi gizo ya koma hancinsa ya mayar da ya fito aka ba shi rabin naman giwa ya kasa ɗauka sai da botorami ya taimake shi ya kai masa gida suna nan koyaushe sai cin nama suna nan koyaushe sai cin nama har naman ya ƙare gizo ya ce wa matarsa ƙoƙi kin ga nama ya ƙare yanzu ya kamata mu je farauta da kanmu domin idan muna tare da botorami sai abin da ya bamu sai suka fita suna tafiya har suka kai wani kogi sai gizo ya jagula ruwan sannan ya ce ƙoƙi ki shanya wannan ruwan ƙoƙi ta ce wane ni in shanya ruwan kogi gizo ya ce sha iya yadda za ki iya ki bar sauran ƙoƙi ta sha ta bari sai shi ma gizo ya sha sai ya ce mu tafi to amma bari in gyara hanci na da ya ɓaci da taɓo tukuna da ya gyara sai ya ce wa ƙoƙe kin ga giwayen can ki je ki zage su in babbansu ya ce da ni kike ki ce a'a in ƙaraminsu ne ya amsa ki ce e da ƙoƙi ta je ta gaya wa giwaye abin da gizo ya ce sai ƙaramin ya fara binta ita kuma sai ta koma a guje ta shiga hayancin gizo mai taɓo sai ya ɓalle suka fara gudu in sun tsaya sai ya ce na gaji ita ma ƙoƙi sai ta ce ni ma na gaji sai giwa ta ce kama mini su sai su ci gaba da gudu har dai suka rasa yadda za su yi suka faɗi suka suma ƙurunkus kan kusu tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan mowa da yar bora akwai wasu ‘yan mata su biyu, sunayensu ‘yar mowa da ‘yar bora, suna zaune da iyayensu a wani ƙauye, kullum idan ‘yar bora ta yi fitsari, sai a ce ‘yar mowa ce ta yi, sai wata rana aka ce ta je ta wanke kayanta a rafin bagaja ta tashi ta tafi neman wannan rafi kowanne ɗan rafi ta gani sai ta ce rafi rafi ko kai ne ruwan bagaja bagajan gayya aka aiko ne in kwalle in wanke makwanci na in mai da gida kogi ya ce ni ba ruwan bagaja ba ne ni kogin nono ne in za ki ɗiba ki sha ki ɗiba ki sha sai ‘yar mowa ta ce, A'a, sai ta yi gaba, ta je kogin zuma, ta yi waƙar nan da ta yi a baya, ta sake yin haka har ta isa kogin lemu, da haka da haka har ta kai ruwan bagaja. Ta ce, Rafi, rafi, ko kai ne ruwan bagaja, bagajan gayya aka aiko ne in kwalle in wanke kayana, in maida gida. sai kogi ya ce, E, ni ne rafin bagaja, ki kwalle, ki wanke, ki kai gida, sai yarinya ta wanke, ta je za ta shanya sai ta ga hadari ya haɗu, sai ga wata bukka sai ta ce, Bari in je in fake, tana zuwa sai ta ga bukkar tana tafiya sai ta ce, Don Allah buka ki tsaya in fake mana, sai bukka ta tsaya ta shiga tana shanya, sai ta ji an ce, ana yi miki sannu da zuwa bayan wannan sai ta sake jin an ce ki ɗauki shinkafar nan ƙwaya ɗaya ki dafa yarmowa ta ce to na gode sai ta sake jin an ce dafa ƙashin nan ta ce to ta ɗauka ta dafa can sai ta ce zan tafi sai buka ta ce to sauka lafiya ki gai da mutanen gida tana tafiya sai ta ga wata tsohuwa tsohuwar ta roƙe ta ta ce baiwar Allah zo ki cuɗe ni mana ‘yar mowa ta ce to ina soso ina sabulu tsohuwa ta ce ki yi amfani da wannan dutse kawai ‘yar mowa tana cikin cuɗi sai bayan tsohuwa ya ɓurme ta ce la bayan kifa ya ɓurme tsohuwa ta ce karki damu me kika gani a ciki ne ‘yar mowa ta ce na ga akwatuna biyu ɗaya babba ɗaya ƙarami da kuma ƙwai ƙarami da babba sai tsohuwa ta ce ki ɗauki ƙaramin akwati da ƙaramin ƙwai in kin ji an ce fasa mu raba kar ki fasa amma in kin ji shiru sai ki fasa ‘yar murwa ta ce to na gode zan yi kamar yadda kika ce da ta je gaba ta ce in fasa sai ta ji an ce fasa mu raba sai ta ƙi da ta sake yin gaba sai ta ce in fasa sai ta ji shiru sai ta fasa ta samu gwalagwalai da zinari da zannuwa masu yawa ta kwashi daidai yawan da tsohuwa ta gaya mata ta isa gida da kayan da uwar ‘yar bora ta ganta sai ta ce mata, Ki kwanta ki bacci, ki yi fitsari, in har ba ki yi ba, to ni da ke ne a gidan nan, sai ‘yar mowa ta kwanta ta yi fitsari, sai uwar ‘yar bora ta ce, ‘yarta ma ta je ta wanke kayan a rafin bagaja. ‘Yar bora ta tashi ta nufi rafi, tana ta tambaya kamar yadda ‘yar mowa ta yi tana cewa. ‘Yar bora ta ce, Ai, ko baka faɗa ba, zan sha. Ta ɗiba ta sha ta yi gaba, sai ta ga wani rafi ta sake yin waƙar. da ta yi a baya kogi ya ce ni rafin zuma ne zauna ki sha ta zauna ta sha ta wuce ta sake ganin wani rafin ta yi irin waƙar da ta yi a baya har dai ta isa wani rafi wannan rafin koko ne ya ce mata in za ki sha ki sha ta sha ta sake yin gaba can sai ta iska rafin kaza ta ce ai ko baka faɗa ba zan ci ta ɗiba ta ci ta je kogin ƙarshe sai ta yi wannan waƙar sai kogin ya ce ni ne kogin bagaja ki kwalle ki yi wanki ki koma gida ta wanke kayanta sai ga hadari ya haɗu tana tafiya sai ta ga bukkar tana gudu sai ta ce wannan wace iriyar tsinanniyar buka ce ina tafiya tana tafiya ba za ta tsaya in shiga ba sai ta tsaya ta shiga sai ta ji an ce ana miki sannu da zuwa yar bora ta ce yauwa me yasa wannan bukar ta guje ne da farko sai ta ƙara jin an ce ki ɗauki ƙwayar shinkafar nan ki dafa sai yar bora ta ce lallai ni me zan ci me zan baku sai ta ji an ce wai ki ɗauki wannan ƙashin ki dafa yar bora ta ce lallai wannan ƙashi da aka tsotse shi ne za a bani? Aini ba karya ba ce, sai ta watsar ta kama tafiya. Tana cikin tafiya sai ta haɗu da wata tsohuwa, sai tsohuwa ta roƙe ta, don Allah ki zo ki cuɗa ni. ‘Yar bora ta ce, lallai, ga na ɗauke da kaya, sannan kuma ki ce in cuɗa ki. Tsohuwa ta sake roƙonta, da ƙyar dai can ta yarda ta cuɗa ta amma. ta ce za ta yi ne ba don halinta ba. Ta fizige dutsen daga hannun tsohuwa ta soma cuɗata, tana cikin cuɗata sai bayan tsohuwa ya ɓurme. Sai ta ce, Wannan wani irin tsinannen baya ne haka. Tsohuwa ta ce, Me kika gani a ciki? ‘Yar bora ta ce, Na ga akwatuna biyu, babba da ƙarami, da kuma ƙwayaye babba da ƙarami. Tsohuwa ta ce, ki ɗauki akwatin ƙarami da ƙwai ƙarami ‘yar bora ta ce lallai gashi ina ganin babban akwati me zai sa in ɗauki ƙarami sai ta ɗauki babban Ba bata ɓata lokaci ba ta ce za ta koma gida sai tsohuwa ta ce ki sauka lafiya kuma ina so a kan hanya in kin ji an ce fasa mu raba kar ki fasa sai dai idan kin tambayi cewa ki fasa kika ji shiru sannan ne za ki fasa yar bora ta ce lallai wannan aizancen banza ne gara ma in fasa tun kafin in ji shiru da ta kama hanya ta je wani waje sai ta ce in fasa sai ta ji an ce fasa in raba sai ta fasa sai ta ga kutare da makafi suna binta har gida tana kuka ƙurungus kan kusu yara yara da fatan muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi ne aminu jibril gwadabe ke cewa saduwan alkhairi gata gata